Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Дојдаа децата, а? да имаме реприза од музичката точка. <laughs> после проповед, да, после проповед. Инаку, Тоа ќе представува еден вид најава дека секоја сабота треба да има музички точки. Така. Не велам <laughs> само од една иста, <laughs> лично. Да продолжиме со нашата тема. Ке му дојде четврти дел. Мијата сабота научивме што е тоа вечер, така ли? Дали заборавивме случајно? Што е тоа вечер? Според Светото Писмо, вечерта представува кој момент во денот? Зајди сонцето. Ако зајди сонцето е вечерта, тога што би требало да биде утрото, според вас? <laughs> Изгрей сонцето би требало да биде утрото, нели? Токму така. Меѓутоа, дали самиот момент кога сонцето изгрева, што мисли? Не туку, зората, значи, првата светлина. Зошто? Се секаваме во Битие прва глава, што е дефинирано како ден, за разлика од ноќта. Што е наречено ден во првата глава од Библијата? светлината. И светлината ја нарече Бог ден. Значи, не е самиот момент на изгресенцето, туку многу пред тоа. Што беше примракот, како што велеше Константинов? Значи, дали кога сонцето заоѓа, не настапува во умерените географски ширини, не настапува веднаш мрак, току уште некое време е светло, иако е сонцето веќе зајдено. Спротивно на тоа, наутро, некое време е светло и пред да се појави сонцето, значи пред изгреј сонцето. Кога воскреснал нашиот Спасител? Значи, на полнек не воскреснал. <clears throat> Навечер не воскреснал, така? Има некои адвентисти што тврдат дека навечер, во сабота навечер воскреснал. И некои месијански евреи. Дали воскресна на изгреј сонце? Значи, ниту на полнок, кога честитаат Велик ден, ниту на изгреј сонце, како што прават протестантите, имаат посебни великденски богослуженија на изгреј сонце, туку пред тоа. Копрошот на вековите ни кажува дека тоа се случило во најстудениот момент од нокта, кога се уште било темно. Библијата ни кажува нешто на тоа, по тоа прашање. Дотвориме да прво во последната глава од Евангелието според Матеј. Која е таа глава, знаете ли? Која глава е последната од Матеј? А колко глави има Мати? 28. Колко глави има Марко, знаете ли? 16. Лука колко глави има, знаете ли? 24, а Јован 21. Да. Првиот стих, значи во Матеј 28 глава, што ни кажува? Кога измина саботата, кога изминала саботата? Кога изминува саботата? Со зајди сонце. Е са, кога измина саботата, значи веќе се случило. Сонцето зашло, зајди сонцето. Понатаму се вели на осамнување на, во првиот ден на седмицата. Што е тоа осамнување? Го разбирате ли овој израз? Што мислите, дали изгрешницето? Како да знаеме? <laughs> така самиот збор така го толкуваме, на македонскиот збор осамнување, нели? Дали во некој друг превод имате некои други зборови освен овој употребени или на некој друг јазик, некој збор што го разбирате конкретно што значи за зорување. Така е во романскиот превод. Во ред. Дојдоа Марија Магдалина и другата Марија да го видат гробот. Добро. Некои луѓе го толкуваат ова дека се работи за сабота вечер. Меѓутоа се работи за недела наутро. Последната глава од Марко. Знаете каде е, нели? Марко 16 глава. Кој стих? Втори стих. Втори стих што не вели? Во првиот ден од седмицата дојде на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето тогаш дошле, кога изгреваше сонцето. Значи, овде ни се кажува дека информацијата од Матеј не треба да се толкува во, како сабата на вечер, туку како недела наутро. А дали некаде ни се кажува нешто во Библијата кога точно воскреснал Исус? Во 9 стих вели дека Исус, кога воскресна во првиот ден од седмицата и се јави најнапред на Марија Магдалина, од која што беше истрал седом демони, во ред, тоа само се кажува дека воскресна во првиот ден од седмицата. Што ни кажува Лука на оваа тема? Сите четири Евангелија зборуваат за Христовото воскресение многу јасно, не можело да ни случајно да се случи во некој Евангелија да не стане збор за тоа. Значи, последната глава од Лука е 24-та, така? До сега разбираме дека жените, зашто зборува и Лука, кога дошле на гробот, тој веќе бил празен. Значи, тие дошле известно време по Воскресението, кога тој веќе бил празен. Не дошле во моментот на Воскресението. И Лука ни вели во првиот стих од 24 глава, во првиот ден на седмицата многу рано, тие дојдоа на гробот, носеки ги приготвените мириси, а заедно со нив беа и некои други, но плочата на гробот ја најдоа превртена. Значи, воскресението веќе се било случено, кога тие дошле на гробот. Во предходната 23 глава, 54 тиот стих, значи на истата страница, по Христовата смрт не се кажува тој ден беше петок и саботата веќе настапуваше а самото воскресение во после саботата, во првиот ден од седмицата. Што ни кажува Јован на оваа тема? Јован 20 глава. Кој стих? Првиот. Во првиот ден од седмицата, Марија Магдалина дојде на гробот рано, кога? Уште дури беше темно. Много интересно. Дури овој текст ни го потврдува оно што е запишено во копнежот на вековите. Дали овој текст противречи на оној во Марко дека дошле жените дошле на гробот кога изгреваш сонцето? Не мора. Тука Јован ни кажува дека само Марија Магдалена дошла сама на гробот. Рано, уште дури беше темно. Христовото воскресение се случило кога се уште било темно, значи пред да се појави било каков зрак светлина што потекнува од сонцето. И заради тоа, Светлината на Христовото воскресение била првата светлина на тој ден. Христос воскреснал пред да се појави првиот зрак светлина, што потекнува од Сонцето. Затоа, на некој начин се вели дека Христос го победил Сончевиот Бог, Луцифер, на негов терен. Во Сончевиот ден, Христовото воскресение – била првата светлина на тој ден. Може би христијаните биле под импресија на ова, за подоцна првиот ден да го наречат Господов, не сакајки со тоа да ја негираат саботата, која што била позната како таква уште од Стариот Завет, туку за да, за да не го нарекуваат повеќе Сончев ден, затоа што Господ го победил Луцифер го победил оној кој го паганите најмногу го обожувале и го почитувале како Бог, Богот на Сонцето. Е сега, кога станува збор за утрото, па и за вечерта, постојат и некои други недоумици. Минатата сабота го цитиравме стихот во Излез, 12 глава, или втора книга Мојсееваш, 12 глава, каде што Господ наредува кога да се заколе пасхата, односно пасхалното јагне. Прочитавме дека тоа е навечер, пред да докажеме кога е тоа навечер. Меѓутоа, изворниот еврејски текст таму стои дека треба да се заколе помеѓу два вечера, помеѓу двата вечера. Е сега некои толкуваат што треба да значи ова помеѓу два, две вечери. Некои велат помеѓу вечерта од претходниот ден и овој. Некои велат помеѓу пладне и вечер, односно за сонце. А дали знаеме ние кога била и кога се колела, принесувала пасхата, како пасхално јагне? Кога било тоа? Пасхалното јагне се колело според историските извештаи, например и од историчарот Јосиф Флавиј, во времето на вечерната жртва. Значи имаме секој ден утринска и вечерна жртва. Едната е наречена утринска, а другата е наречена вечерна. Мегутоа, дали вечерната жртва се колела на заеди сонце? Бидеќи заеди сонцето е вечерта, нели? Дали утринската жртва се колела, се принесувала на изгреј сонце? Или взори? <laughs> уште порано. Не. Кога се пренесувала утринската, кога се пренесувала вечерната жртва? Дали некој знае? Во 6 9. <laughs> а другата? Не, разликата помеѓу двете жртви е 6 часа. 9 и 3. Благодарам. Како се викало тоа на еврејски? Бидеќи нашите поими за 9 часот наутро, <laughs> не мора да се совпаѓаат со еврејскиот час. Значи, еврејскиот час за утринската жртва е нарекуван третиот час. Зошто? Од кога се бројат еврејските часови? Нели има 12 часови во денот. Значи, од изгрејсонце се бројат часовите. Нокта евреите не ја делеле на, не на часови, туку на четири стражи. Нема да, да се занимаваме сега со сите нив. Но часовите почнуваат од изгрејсонце или она што ние фиктивно би го нарекле за нас 6 часот наутро. Иако нашето 6 часот, било зимско, било летно, не мора да се совпаѓа со моментот на изгресот. Се работи за еврејскиот прв час. Третиот час, според тоа која ќе биде вечерната жртва, кога се пренесувала вечерната жртва? Во? деветиот час. Значи, кога е деветиот час? Фиктивно, три часот попладне. Третиот час после пладне. Бидеќи пладнето било шестиот час од денот. Значи, вечерната жртва, иеко е наречена вечерна, не се принесувала на зедисонце, туку три часа пред тоа кога уште и печело сонце, ако бил убав сончев ден, кога уште било дење, и тоа многу дење, за уште наредни три часа, а сепак се нарекува вечерна жртва. Зошто? Нема да се занимаваме многу во детали зошто. Затоа што господовата наредба буквално гласала во излез 12 глава да се коле пасхата помеѓу две вечери, буквално еврејскиот израз, што е тука преведен само со навечер, е помеѓу две вечери. И постои едно толкување според кое пладнето било првата вечер. Друго толкување постои според кое помеѓу две вечери значи помеѓу вечерта предходниот ден, и вечерта наредниот, па на тој начин се обидуваат да ги усогласат оние разлики во Евангелијата помеѓу трите синоптички Евангелија и Јовановото, бидејќи едните четвртокот го нарекуваат првиот ден од празникот без класници, другите Јован го нарекува петокот и постои дилема дали четвртокот или петокот бил 14 Нисан, постои несогласување помеѓу Јовановото и трите синоптички евангелија по ова прашање, зашто еднаш детално зборувавме. Па некои се обидуваат со, со ова толкување, значи помеѓу две вечери, значи помеѓу во годината на Христовата смрт, четвртокот вечер и петокот вечер. Се обидуваат да докажат дека пасхалните јагнења се колеле во текот на целиот на целиот тој ден, уште почнувајќи со завршувањето или зајди сонцето на предходниот. Може би било така, може би не било, тоа е само теорија. Но што е за нас побитно? Зошто утринска, да разбереме по ова прашање, зошто утринската жртва се пренесувала три часа пред пладне, третиот час по еврејски, или да речеме ние 9 часа. Наутро, а зошто вечерната жртва се пренесувала 3 часа попладне, или во 9 час. Кога представувале утринската и вечерната жртва? Кога Исус бил распнат, закован на крстот. Во третиот час. Значи во терминот на утринската жртва. А кога умрел и го испуштил духот во деветиот час, три часа попладне, че значи, во терминот на вечерната жртва. Тоа е најважното да го разбереме од термините на утринската и вечерната жртва. Затоа што Христос бил закован на крстот три часа пред пладне, што се случило на пладне? Настанало надприродно затемнување, кое жајало колку? Три часа. Замислете во најтоплиот момент од денот, во најсветлиот момент на денот. Настанува тотален мрак и тој трае цели три часа до кога? До терминот на вечерната жртва. Три часа попладне. Тогаш Христос умира и на тој начин ја исполнува символиката на овие секојдневни жртви, утринската и вечерната жртва. Кога го постави прашањето зошто Господ употребил вечери и утра во Данијел 8 глава 14 стих, некој од вас природно помисливте и одговоривте дека тоа е заради што? Заради жртвите, заради утринската и вечерната жртва. На крајот на краиштата и овенот, и јарецот, кои што се потребени како символи во тоа пророќство, во таа глава, се какви животни. Тоа се, како прво, чисти и церемонијални, односно жртвени животни, животни кои што се принесувале на жртва според Мојсеевиот закон. Значи, не сте вие првите. <laughs> Одамна и пред Христа И сите христијани сметале дека пророќството на Данијел во 8 глава, 14 стих и целата 8 глава воопшто, мора да има некаква врска со утринската и вечерната жртва како дел од целокупниот систем на обреден или церемонијален систем во еврејското светилиште. Светилиштето е тоа кое што е погазено од страна на малиот рок. Значи, целото пророќство и целата оваа визија имаат врска со светилиштето. Светилиштето е тоа што треба да биде обновено или очистено, како што велат скоро сите преводи, во 14 стих, Вечерата и утрата што се споменуваат, скоро сите преведувачи од најстари времења до денес сметале дека тоа има врска со утринската и со вечерната жртва. Не само што сметале, туку во многу преводи и се споменува зборот жртва, каде што се веде дека малиот рок, например, во 11 стих, ја одзема секојдневната, во изворниот текст, во оригиналот, не постои зборот жртва во еврејскиот текст, току само постои хатамид, секојдневната или постојаната, но што не се кажува. Но многу преведувачи си зедоа за слобода, уште од најстари времења, уште од Септуагинтата, кога настанала таму во вториот век пред Христа, До ден денес, и во англиските преводи, кои што прв пат биле значи, предмет на дискусија и проучување на првите адвентисти, сите преведуваат, па и во некои наши преводи, го додаваат зборот жртва. Иако во изворниот текст не постои зборот жртва. И Елена Вајдвели во рани списи, дека изворниот текст не го содржи зборот жртва, туку дека тој е додаден, како што вели самата, од човечката мудрост. Зошто овој збор бил додаден? Уште еднаш, затоа што и евреите, и христијаните, скоро сите преведувачи на Библијата, сметаат дека секојдневната, што малиот рок ја одзема, се однесува на жртвата и сметаат дека вечерите и утрата, кои што се споменати во текстот, мора да се однесуваат на вечерната и на утринската жртва. И сега пред да завршиме со адвентистичкото толкување на овој текст, кој што, како што рековме, настанало во многу поинакви услови, многу подоцна, многу векови после Христа, откако некои преводи, конкретно англиските, почнале наместо вечери и утра, 14-тиот стих да го преведуваат со денови, а некаде, како Даничиш во 19-тиот век исто така, со денови и ноки, тогаш настанала основата, настанале условите да се појави воопшто адвентистичкото толкување на Данијел 8.14 и на целата таа визија за 2300 денови и ноќи. Кој било првото толкување? Во историјата постоеле повеќе толкување на ова пророќство. Не едно, не две, туку повеќе. Ке се запознаеме со првото толкување на ова пророќство и на овој текст. Значи, да се замислиме уште еднаш дека живееме како евреи пред Христа, некое време пред Христа, дека ја имаме веке со векови напишана книгата на пророкот Данијел во своите раце, си ја читаме на мајчин еврейски јазик и таму читаме 2300 што? Вечери и утра единственото што постои како текст во оригиналот. Како би можеле да го толкуваме овој текст? Самиот ангел вели дека се однесува на далечни времења во однос на времето на пророкот Данијел, кога тоа било запишано. Самиот пророк објаснува дека се однесува на времето на крајот и така натаму. Меѓутоа, живе, ако живееме како евреи пред Христа, ние ништо не знаеме ни за тоа кога е крајот, ни колку далечни се тие времења кои што ангелот Гаврил ги најавил и кога треба да биде отпечатено тоа пророќство. Се што читаме во нашиот еврејски текст од Библијата, е дека по 2300 вечери и утра светелиштето ќе се што? Како што читавме во сите преводи што ги имавме на располагање минатата сабота, светелиштето ќе се очисти, светелиштето ќе биде очистено и така натаму. Дали знаете од каде потекнува оваа идеја? Дека светилиштето ќе биде очистено. Од каде потекнува зборот очистување во скоро сите библиски преводи? Потекнува од септуагинтата. Септуагинтата е првиот превод воопшто, историски, и истовремено првиот превод кој што кој што 14 стих го превел со зборот очистување дека светилиштето ќе се очисти. Меѓутоа, еврејскиот оригинал не гласи така. Дали знаете како гласи изворниот текст на 14 стих во однос на тоа што ќе се случи со светилиштето после овој период? Дури изворниот текст гласи некако што повеќе од се друго одговара на адвентистичкото толкување за истражниот суд. Како нешто што започнува 1844 година, значи во 19. век. Дали некој знае? Како гласи изворниот текст? Што ќе се случи со светелиштето? Изворниот глагол на еврейски јазик. Во Данијел 8 глава 14 стих Ние читавме едната сабота и нема да повторуваме сега, дека во сите преводи што ги имавме на располагање, се веди дека светилиштото ќе се очисти. Изворниот текст не гласа така. Изворниот текст гласи дека светилиштето ќе биде оправдан. Значи, еврејскиот збор низдак, ницдак, значи оправдано, оправдан во пасивна форма. Дори некој го преведуваат текстот, тогаш светоста ќе биде оправдана. Значи го прошируваат значењето на, на поимот а, кодеш, што се однесува на светилиштето во 14 стих. Зошто преведувачите кои што многу добро знаеле еврејски и еврејските <laughs> мудреци од Александрија кои што ја превеле септуагинтата, тоа биле евреи, значи, кои што познавале и својот еврејски и грчкиот јазик. И сите други преведувачи до ден денес, зошто велат светелиштето ќе се очисти, а не напишале светелиштето ќе се оправда, како што гласи изворниот текст. Како прво, сите други преведувачи така напишале заради септуагинтата. Се повеле по неизениот пример. Зошто тогаш еврейските преведувачи на септуагинтата од вториот век пред Христа напишале ке се очисти, кога многу добро знаеле дека изворниот текст што го имале пред себе, еврейскиот текст, вели ке се оправда може да речеме дека постои сличност во значењето помеѓу оправдување и очистување. Меѓутоа, сепак тоа не се исти зборови. Оправданието може да подразбира очистување. Например, ако сте оправдани со вера, дали сте очистени? Да, новиот завет е полн со стихови кои што вели дека во Исуса Христа, во неговата жртва и крв, луѓето се оправдуваат со вера, а истовремено тоа значи очистување од што? Очистување од гревот, очистување, мијење на гревовите и така натаму. Мегито, дали очистувањето по себе, поимот очистување, подразбира оправдање? не мора да подразбира. Очистувањето не мора да подразбира оправдување. Може, но не мора. Но оправдањето секогаш значи очистување. Секој оправдање значи очистување. Пример, ако некој ве обвинил за нешто што не сте го направиле, ако се докаже вестината дека вие не сте го направиле, вие ќе биете што? Оправдани, односно ослободени од обвинението, а со тоа на некој начин и очистени од што? Од, од самото обвинение, од самата вина или од самата дамка што е фрлена врз, врз вас на тој начин. Причината зашто преведувачите на овој текст, значи самите еврејски преведувачи на Септуагентата, напишале очистување, е затоа што сите до еден и сите евреи што живееле во нивно време, го толкувале целото тоа пророќство во Данијел 8 глава, како настан што се случил, што се случил тогаш, во вториот век пред Христа. Значи, првото толкување што е прифатано и од страна на христијаните потоа, првото толкување на пророќството во Данијел 8 глава е дека тоа се случило исполнувањето на тоа пророќство и самото опоганување на светилиштето и самото очистување на светилиштето се случиле во вториот век пред Христа. Се случиле во времето кога еврејскиот народ доживеал една голема и тешка криза. Едно големо и тешко прогонство од страна на осмиот од вкупно 11 цареви, кои што го наследуваат првиот северен цар или генералот на Александар Македонски Селеук, а тој осми поред од вкупно 11 во историјата останал со името Антиох IV Епифан. Адвентистичките библиски коментари сите до еден тврдат дека сите овие династии и потомците на Селеук во Северното царство и потомците на Птолемеј кои што владееле во Египет со седиште во Александрија во Јужното царство, сите тие се династии со македонска крв. Значи, тоа се македонски династии. Тоа се, на некој начин, македонски цареви, иако не владееле со Македонија, туку со нив владееле други, и со Македонија, и со Грција, и со денешна Турција, Мала Азија. Туку се работи само за овие два цара, северниот и јужниот, кои што се наоѓаат северно и јужно од Израел. Значи, кои што се најблиску до ветената земја, до избраниот народ. Евреите, целата ова историја за тоа што направил Антиох четврти Епифан, можете да ја читате во првите четири глави од првата книга на Макавејците. Оние што ја имате дома таа книга, како што реков и минатата сабота, можете слободно во слободно време да ја читате, да ги читате настаните што таму се случиле, да читате како прво се случува едно големо и тешко предавство во самиот израелски народ, што, кое, што предавство представува почеток на отпадот, ова предавство ќе доведе до тоа Антиох четврти која ќе го нападне јужниот цар, значи Птолемеј, односно соодветниот крал кој што владее со Птолемејското јужното царство во Египет. Едните и другите се македонци, по потекли и по крв, но војуваат меѓу себе, бидејќи се две различни независни кралства. Наминување, значи, за да отиде да го освојува Египет, поминува покрај Ерусалим. Антиох IV е познат како најголем непријател на евреите во целокупната нивна старозаветна историја, значи во историјата пред Христа. Затоа што тој се обидел да ја уништи еврејската нација, односно еврејскиот народ како Божи народ. Со тоа што ќе ги натера, сите до еден да се паганизираат. Ке издаде проглас, за тоа може да читате во првата глава од Макавејската, првата Макавејска книга. Ке издаде проглас сите евреи да се паганизираат, сите евреи да прифатат да живеат пагански, да го напуштат обрезанието, да го напуштат празнувањето на саботата и на сите други празници, тој самиот го опоганил, го осквернил храмот во Ерусалим, го срушил господовиот олтар, односно жртвеник, што се наогал во предворието на храмот, целиот храм го прогласил, го преименувал во храм на Јупитер, изградил нов жртвеник на местото на господовиот, на кое што наредил да се пренесуваат нечисти животни, конкретно свиња, во чест на богот Јупитер. Целосно паганство. Сите оние евреи кои што се спротивставија на ова, биле немилосрдно прогонувани, мачени и убивани. Јас лично, кога првпат читав оваа историја од едни историски записи на интернет, каде што е многу пообширно објаснато отколку значи, во историските книги, отколку дури и во самите макавејски книги е тоа многу концизно објаснето. Да ви кажам, искрено се секирам дека бев многу трогнат кога го читав сето тоа. Не е чудно што уште самите евреи, а христијаните по инерција, значи како по предание после нив, толкувале дека Антиох Епифан е оној што го исполнил пророштвото во Данијел 8 глава. Им изгледало логично дека утринската и вечерната жртва се однесуваат, значи вечерата и утрата од 14 стих се однесуваат на утринската и вечерната жртва, затоа што овој цар, овој цар е тој кој што ја прекинал и утринската и вечерната, значи секојдневната жртва, и тој прекин трајал нешто помалку од три години, кога со Макавејското востание, Значи, начало на востанието се наоѓал, се наоѓале макавејците, така се познати во историјата, тоа биле четворица браќа, начало со Јуда Макавејцот или на еврејски би бил Јехуда Макаби. Ке резултира со ослободување на земјата. Значи, евреите со тоа востание ќе стекнат целосна независност, се до подпагање под римска власт околу 100 години подоцна ќе го очистат и Јерусалим и цела Јудеја од сите пагански уредби, градби и закони кои што биле наметнати на овој начин, ќе го обноват светилиштето, господовиот олтар, и ќе обноват значи, господовата служба според Мојсеевиот закон и со тоа секој дневните жртви во храмот. Сето ова се случило, како што не известува првата глава од првата книга на Макавејците, во еден есенски месец, значи и опоганувањето, рушењето на господовиот олтар, прекинот или одземањето на секој невната жртва, и неговото очистување три години подоцна се случуваат во еден ист еврејски месец, а тоа е деветиот месец наречен Хислев во еврејскиот календар, што се совпага со крај на октомври и ноември месец во римскиот календар. Би можел да ви прочитам конкретно само тоа, кога е опогането и кога е очистено светилиштето, во времето на Антиох четврти Епифан. Прва книга на Макавејците, првата глава ни кажува дека опоганувањето и прекинот на господовите жртви се случиле во 15-тиот ден во месецот Хислев во 145-та година. Дори тука авторот на книгата на првата книга Макавејците напишал Тогаш изградија жртвеници во сите јудејски градови врз нив и ја ставија мерзоста на запустението. Значи, од тука се гледат како евреите го толкувале овој израз, употребен во книгата на пророкот Данијел. Значи, мерзоста на запустението, за која што зборува и Исус во Матеј 24 глава, како за иден настан, после Христа, евреите ја толкувале дека се случила во времето на Антиох 4. Епифан, А кога светелиштото било очистено и обновен господовиот олтар и господовите жртви на него по Макавејското вестание, за тоа не известува четвртата глава од првата книга Макавејци, само ќе го прочитам стихот уште еднаш. Во 25-тиот ден, во 9-тиот месец Хислев, во 148-та година, Значи, сатиришта било погадето 145-та, во кој ден? 15 ти хислев. А било очистено три години подоцна во 148-та година, во истиот месец, но на 25 ти хислев. Е сега, Ако се обидете да сметате три години според Грегоријанскиот календар, кој што воопшто не бил во употреба во тоа време, значи секоја година да имате 365 дена, да ги посметате вкупниот број денови помеѓу 15 Хислев, 165-та година пред Христа, и 25 Хислев, 162-та година пред Христа, односно според македонската ера, или така наречената Селеукова ера, од 145-та до 148-та година, нема да добиете прецизни бројки кои што во кои што може да се сместат овие 2300 вечери и утра. Меѓутоа, грчкиот историчар Херодот ни сведочи дека и древните грци и древните македонци користеле еден ист календар, според кој секоја година имала точно 360 дена, Че зборуваме за еден стар антички македонски календар, кој што можете и тука да го видите. А секој втор месец, во тој, значи, во секоја, год, секоја втора година, се извинувам, секоја втора година значи една после друга, е престапна, односно има дополнителен месец од 30 дена. Што уште еднаш ќе повторам. Секоја година има точно 360 дена, но секоја втора година, значи многу често се повторувало тоа, има додатен месец од 30 дена. Според тоа, секоја престапна или секоја втора година би имала 390 дена вкупно. Значи, со еден месец од 30 дена повеќе. Ако сметаме од 145-та година, според македонската ера, до 148-та, на овој начин, ќе имаме две години престапни, во тие три, ќе имаме две престапни години, значи имаме 3 по 360, тоа се тие, тие три години, вкупно 1080 дена уште два вметнати месеца за, за две престапни години во тој период. Два пати по 30, уште 60 дена. И од 15 до 25 Хислев имаме уште 10 дена. Вкупно ќе добиеме 1150 дена. И затоа евреите сметале дека Данијел 8 глава се исполнил, пророштото во Данијел 8 глава 14 стих се исполнило во времето на Антиох IV Епифан и Макавејското востание, односно во вториот век пред Христа, затоа што светилиштето било опустошено и господовата жртва, господовиот, господовата служба и светилни жртвеник во него за точно 1150 дена, а тоа е половина од 2300, 1150 по 2 е 2300, и затоа што изворниот текст споменува вечери и утра, кој што евреите ги претолкувале дека се однесуваат први, значи вие тоа направивте последни пред неколку саботи, но први евреите го претолкувале дека се однесуваат на тие вечери и утра се однесуваат на утринската и вечерната жртва, и бидејќи во еден ден имате две такви жртви, утринска и вечерна, значи 2300 утрински и вечерни жртва или жртви или 2300 утра и вечери е, се еднакви на 1150 дена колку што испаднало историски, времето кога Господовиот храм во Јерусалим бил вака опустошен од страна на овој пагански владетел. Затоа и многу христијани и после Христа вака го толкувале до ден денес пророштата во Данијел 8 глава. Мегетоа, ова толкување има некои слабости. Кои се тие слабости? Како прво, Антиот четврти Епифан не одговара на символот малиот рок од пророќството. Во пророќство се веде дека малиот рок ќе биде некој многу поголем од првиот главен рок што се скршил на главата на јарецот. Значи, некој што ќе има поголема власт од Александар Македонски. Ниту еден од неговите четворица генерали не бил поголем од Александар, не бил поголем од него, а камоли еден далечен потомок на Селеук, едниот од четворицата генерали. Друго пророќство се однесува на времето на крајот. На едно место ангелот Гаврил ни вели далечни времења. Но на друго место се, се вели дека се однесува на времето на крајот. Значи, ова толкување има своји слабости според кои можеме да речеме дека само нешто во него и тоа токму 2300 вечери и утре, можат да се протолкуваат дека се случиле и исполниле во времето на Антиох IV Епифан, значи во вториот век пред Христа. Но тоа не е, не е комплетното толкување на ова пророќство. Не одговара во сите своји детали. Меѓутоа, Господ сакал, и ова е битното, значи, наместо да кажеме како што би рекле мнозина и како што рекле мнозина адвентисти, дека ова не е точно, Антиох четврти не го исполнил ова пророќство, 2300 немаат врска со буквални денови, ниту со 2300 буквални, ниту со 1150 буквални, туку е, мора да значат само 2300 години. Ако така кажеме, тогаш ние одиме во спротивна крајност Наше толкување според кое 2300 денови и ноки се 2300 години, ја има слабоста, што изворниот текст не го поддржува, затоа што зборува за вечери и утра, а не за денови, ниту за денови и ноки. Но Господ сакал, првата причина зашто Господ рекол вечери и утра е еврејскиот народ да најде утеха за времето на ова тешко прогонство во времето на оваа криза, да најде утеха и сила во зборовите на ова пророќство, за да ја преживее таа криза, и на вистина ја преживеал. И после Макавејското востание дори освоиле, не, значи, постигнале независна држава, која што владеела, значи, постоела 100 години до пагањето под римска власт, се уште пред Христа. А сепак тоа не е единствената причина. Постојат и други причини зашто Господ рекол вечери и утра, а не денови или денови и ноги. Самиот Христос за кое време го применува ово пророќство? Да се подсетиме Матеј 24 глава. И тука ќе застанеме, односно ќе завршиме за денес. Матеј 24 глава, 15 стих, па така што ми ја видите мерзоста на запустението, значи им се обраке на своите ученици, кои што живеат два века после Антиох и Макавејците. Значи, мерзоста на запустението за која што зборува пророкот Данијел, Исус ја става во иднина, после неговото време. Уште еден доказ дека Антиох IV не бил планираниот во Божјето провидение исполнител на ова пророштво, иако нешто од настаните во негово време се совпаѓаат со пророштвото. Само нешто, а тоа нешто Господ сакал да се совпадне, за да Божиот народ во времето на тоа тешко прогонство најде утеха и сила да обстане и за себе и за својата вера. Но Христос вели што ми ја видите мрзоста на запустенијето да стои на свето место за кое е зборувано преку пророкот Данијел, кој чита нека разбере. Тогаш они што се наоѓаат во Јудеја да бегаат по планините, кој е на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја. И така натаму, и така натаму. За кое време Христос зборува тука, во овие пророчки зборува за обсадата на Иерусалим, точно, значи, не зборува ни Христос тука за 19 век. Тоа се уште не било сигурно дека ќе постојат толку многу векови после Христа. Но зборува за првиот век после Христа, за обсадата на Иерусалим, за рушењето на Иерусалим. Дали настанете врзани со рушењето на Иерусалим 70-та година после Христа, имаат некаква врска со 2300 вечери и утра, според пророќството. Имаат. Имаат. Но за тоа, ако даде Господ, ќе продолжиме наредна сабота. Нека му е фала и слава вечно. Амин.